здравствовать двора, чемпионом из пера, носит прыгалки в кармане, скачет с самого утра, и с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе. Раз, два, три. Скачут девочки вокруг, весело и ловко, а у Леночки из рук вырвалась веревка. Лиза, Лиза, ты мала, зря ты прыгал ну, взяла, ты же прыгать не умеешь, не доскачешь до угла. Ну, сказала бабушка, беда невелика, ты еще Научишься скакать до сорока. Рано утром в коридоре вдруг раздался топот ног. Стал сосед Иван Петрович ничего понять не мог. Он ужасно возмутился и сказал сердито он, почему всю ночь в переднем кто-то топает, как салон. Стала бабушка с кровати, все равно вставать пора. Это Лида в коридоре прыгать учится с утра. Лида просит бабушку немножко поверти, я уже запрыгала почти до десяти. Нет, сказала бабушка, не хватит для бока. Внизу, наверное, сыпется звезды с потолка. Весна, весна на улице, весенние снежинки, Голдят грачи выдернули с книгами, вынули веревочку, у ворот запрыгали, вынули веревочку, у ворот запрыгали, вышла Лидочка вперед, Лида прыгалку берет. Лида, Лида, вот так Лида, раздаются голоса. Смотрите, это Лида скачет целых полчаса. Я и прямо, я и боком, поворотом, и с прыжком, и с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе. двадцать девять ровно 30, посмотрите, что творится. Лида, Лида, я доскакала до угла, а я и чтобы так могла. Весна, весна, на улице весенние деньги, С книжками, с тетрадками идут тут ученики. Ползут веселье в Шубриного, бульвары и сады, И сколько хочешь радуйся, скотина все лады, И сколько хочешь радуйся, скотина все лады.